بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد tukiwa <clears throat> tunaukamilisha mlango ambao tuliuanza katika kitabu chetu Irshadu lilbasair <clears throat> walalbab katika vitu vya najsi, je, ni mahaduda au ni maduda, na sifa ya vitu hivyo Anasema wa min almahdud min alnajasat, na katika vitu ambavyo ni mahdud vimewekewa hadi mpaka vyenye kufahamika katika najsi. Jamiu lmaitat ni mizoga yote, mizoga yote. Mizoga ni mnyama aliyekufa maiti siwa maitati aladami, isipokuwa hii sio najsi Wasamaku, pia samaki sio najsi Waljaradu, na pia nzige sio najsi kama ambavyo hili limesihi katika hadithi ya Ibn Umar katika kauli yake رسول صلى الله عليه وآله وسلم أحلت لنا ميتتان الدمان أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان حديث ambayo وخرجه البيهقي بسند صحيح ما أكتاج ميتتان الجراد والحيتان بمعنى السمك والكبد والطحال ini na bandama samaki na nzige wama la nafsa lahu saila fa innaha tahira kiumbe ambacho hakina nafsi ambayo ina damu ya kuchirizika basi kiumbe hicho na chenyewe sio najisi na Sheikh Abdulitolea mfano kule nyuma baadhi ya vidudu فإنها طاهرة ومن المحدود أيضا katika baadhi ya vitu ambavyo ni mahdud kullu muskirin kila chenye kulevya ma'i'in chenye mchiriziko wa maji najsin najsi min ayi naw'in kana kikiwa na namna yoyote katika namna pombe ya namna yoyote ile najisi wa min almahdudi aidan pia vile vile katika vitu ambavyo mfahamika katika si anna jamia ad-damai najisun dam zote ni najisi illa damun ma la ma la nafsa lahu, kuwa damu ya kile kiumbe ambacho kisukuna nafsi ambayo yenye kushirikizika damu wama yabqa ba'da dhabhi, na ile damu inabakia baada ya kuwa imechinjwa fil uruqi, katika mishipa walahmi, na nyama, kwa huwa tahir wa illa damu shahidi, na pia vile vile damu ya shahidi siyo nafsi alaihi khasa kwa shahidi huyu damu yake hasa yeye kwamba sio najisi hata ikiwa nyingi ولهذا كان الدم ثلاثه اقسام hali hiyo basi damu imekuwa na namna tatu vigawanyo vitatu kigawanyo cha kwanza cha damu tahirun kahadhihi almadhkurat ni damu safi kama hizi zilizotajwa hapa thani kigawanyo cha pili qismu نجس ni damu za najisi la yu'fa wala an yasirihi damu ambayo haisamehewi wala ule udogo wake pia hausamehewi kadami lkalbi wasabai wasibai kama damu ya mbwa na damu ya wanyama wakali na namna ya tatu qismu thalith wa najisun yu'fa an yasarihi na damu najisi ambayo ndogo yake inasamehewa damu najisi ambayo ikiwa ndogo inafaa nini nasamehewa lakini ikiwa nyingi haisamehewi wa huwa ma siwa hadhaini nayo ni katika hizi zisiokuwa hizi mbili siyo ya wanyama wakali na siyo ya shahidi faswara damu asluhu najasatu kama bayanna ikawa damu basi asili yake ni najisi kama tulivyobainisha asili ya damu ni najisi qad ulima min hadha wa mimma taqaddama lifahamika hilo katika haya tuliyosoma hapo yaliyotangulia na yale yaliyotangulia na haya أن الخارج min albadani linsani thalathatu aqsam kwamba vinavyotoka katika mwili wa mwanadamu ni vitu vya namna tatu cha kwanza, najisu la yurfa an yasirihi, ni najisi ambayo haisamehewi ndogo yake. Kalbauli, mkojo ukiwa mdogo ukiwa mwingi ni najisi. Walghaid, na choo ikiwa ndogo ikiwa kubwa ikiwa nyingi ni najisi. Cha kwanza hicho wa najisi yurfa an yasarihi, na najisi nyingine ya pili inayotoka kwa mwanadamu husamehewa ile ndogo yake kadami, kama damu damu ikiwa ndogo imekutoka semehewa halafu wama tawallada minhu na yale yanayozalika katika hiyo damu walqai matapishi pia ala almadhhabi katika kauli ya madhhabu ya hambal hii pia yasemeheka wakadha almadhiu pia vile vile madhii yasameheka ala sahih katika kauli iliyokuwa sahih hivi vitu vinavyo mavi yasamika vipi mavi mavi yanasamika kwa maana ukogi sawa sawa eh tu afu tutawadha kama bauli vile wamasiwa dhalika cha tatu wama dhalika visivyokuwa hivyo fatahir basi vyote ni tahara kariki kama mate kariki kama jasho ni tahara walbusaqi na mate ni tahara wanukhama makohozi ni tahara walmukhati eh, walarqi na vilivyochanganyika katika mate makohozi jasho wama sala min alfami vinavyochuruzika kutoka kwenye pua wakati naumi kutoka mdomoni wakati naumi wakati wa kulala nini ile inakuwa nini udenda eh? udenda yale mate yale wasamghi aludhnaini na usaha ule wa masikioni eh? wa ghairi dhalika na vingine vinavyotoka katika mwili wa mwanadamu ni sahi wa ghairi dhalika wallahu a'lam wa minan najis wa minan najsi ghairu ma taqaddama hashishatu muskira na miongoni mwa najsi katika vitu vilivyotangulia kutajwa kwamba ni najsi, basi pia kinaingia kitu kimoja ambacho kilikuwa hakikutajwa, alhashishatu lmuskira, majani yenye kulevya, tumbaku, mirungi, bangi. Elewa eh? Hii zinaingia katika nini pia? Ingia katika najsi, katika vitu vichafu mlango wetu ulikuwa unaishia hapa na hatutaongeza mlango wa pili kwa sababu ni mlango umekuja mlango huu tunaoanza nao ni mlango unaoanza na mambo ya damu za hedhi na mambo ya nifasi kwa hiyo tusichanganye mambo ya hedhi na mambo ya nifasi na mambo mengine nadhani Allah akituwafikisha tutaanza mambo haya kwa rasmi yake katika darasa yake ya kesho wabillahi tawfiq kama kuna sehemu kuna kipengele mtu hakukielewa basi anaweza akauliza na tukakirudia ama kama ni kwa ufafanuzi tukakifafanua katika yale ambayo yametangulia wallahu almuwaffiq walhadi ila sawai sabil Hapana, niko najisi yoyote haitengui udhu na najisi naitengua udhu, najisi zote hazitengui udhu, kama tulivyosoma huko nyuma, milango yote ya najisi najisi hazitengui udhu. Sawa sawa, eh, najisi ikikupata ni kuiondoa. Kwa mtu akivuta sigara akapiga mswaki asukutue na aache, afanye tauba, afanye tauba kwa sababu sigara kuvuta ni haramu naam mwingine darasa leo fupi tu naam lakini usingizi usiwe mdogo na usingizi unaitwa nuas kuna usingizi unaitwa naumu ule naumul mustaghari usingizi mzito ndio unatengua uhu kwa sababu mtu anakuwa hajui kinachoendelea tena sasa mtu akishakuwa na, na usingizi mwingi ule kwamba hajui chochote kinachoendelea basi huyo usingizi wake unatengua udhu inabidi aende akiamka aende akatawadha kwa sababu hajui usingizi mwingi mfano wake ni ule mtu kalala mpaka maiki imedondoka watu wameichukua wameiweka pembeni yeye hana hana habari watu walikuwa wamejaa msikitini mpaka wamekwisha yeye hana habari eh, alikuwa kashika kalamu na daftari anaandika vimedondoka kalamu na mkono wake watu wakaja wakamfungia pale wakamwekea hana habari wao usingizi bwana akiamka aende akatawala lakini kuna ule usingizi wa nuasi unakuja tuta huko kama haupo vile umechomoka kidogo umerudi wenyewe watu wa tablighi wanauita sakina wale wa tablighi wanakuambia ule ni utulivu ule sio usingizi na kunaona mmoja akiamshwa na mwenzake atikisha kichwa ikafuwa anaendelea <laughs> jua zaidi huyo tikiswa kichwa hivi kidogo sasa maanake ni naam naam na nasikia nasikia nipo nipo ukimwacha unaona oh. kichwa kimegonga kwenye kidevu katulia huyo mzee mzee mzee naam naam twende twende wenyewe wanasema ile inaitwa muasi kwamba ile sakina ile bwana ile kateremshiwa na Allah sakina hiyo bwana sasa alipoambiwa sakina na mashehe wao wakidarueshi ndio kabisa imekuwa kama ugonjwa wao hakuna watu wanasinzia kama watu wa tablighi mimi sijaona unasinzia darasani kama watu wa tablighi <laughs> eh kwa hiyo usingizi ukiwa kidogo ule kama sahaba walikuwa wanakaa wakisubiria isha wanapata usingizi kama huo mpaka videvu vinagusa kwenye vifua vyao lakini hao swala wanainuka wanaswali kwa sababu wanakuwa anasikia kinachoendelea mtu akiingia watu wakizungumza inakuwa hivyo ni kama ibn kidogo ile huwa hautengui udhu ama usingizi mwingi unatengua udhu hata kama umekalia makalio yako ukinuka ndakatawadhi kwa sababu inawezekana pia ushageuza hata hujui Allahu akbar naam kama niliingia katikati kwenye haraka kwenye swali ilikuwa niko sawa sawa Uh, ule usingizi wa Ijumaa wa kishetani ule. Watu wengi shetani anawapitia hawasikizi hutuba wala nini na utafutia dawa kama hapa kwetu nianze kuwaamsha tu wewe nuke nuke nuke unasinzia sana kuna baadhi ya watu wakikanyaga tu msikitini Ijumaa akasinzia ile kikaa tunakusingizia hapo hapo hainuki mpaka ikama sasa usingizi mwingine wa shetani kindo hivyo watu wengi wasinzia hasa hotuba ikiwa tena ndio hivyo ndio kabisa mm. في أبو شاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت